Նախ օրվա նորությունների մասին համառոտ։ Ստեփանակերտում դադարեցվել են բողոքի գործողությունները։ Խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Հայաստանի վարչապետը ուշի ուշով հետևել է Արցախի իրադարձություններին։ Արցախի իրադարձությունների կապակցությամբ ուղերձ է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Արցախի արտգործնախարարը ընդունել է Կանադայի նոր ժողովրդավարական կուսակցության անդամին։ Լեռնային Ղարաբաղը ունի որոշիչ ձայն հարցի խաղակարգավորման գործընթացում։ Այսօր շրջակա միջավայրի համաշխարային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ստեփանակերտի հանրահավաքի համակարգող կոմիտեն հայտարարել է, որ դադարեցնում են բողոքի գործողությունները։ Այդ մասին հայտնել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։ Հաշվի առնելով Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչը Ստեփանակերտի հանրահավաքի համակարգող կոմիտեն հայտարարել է, որ դադարեցնում են բողոքի գործողությունները։ Այս իրավիճակում ճիշտ որոշումը դա էր, քանի որ երկխոսությունն ու արդյունավետ հաղորդակցությունը բոլորիս շահերից են բխում, նշել է Արտակ Բեգլարյանը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հրավիրել է խորհրդակցություն կառավարության անդամների եւ պետական այլ մարմինների ղեկավարների բացակցությամբ։ Քննարկվել է երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը։ Նախագահը նշել է, որ հունիսի 1-ի երեկոյան Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ցավալի միջադեպը պետության կողմից դատապարտվել է, որակվել անթույլատրելի եւ ստացել իրավական գնահատական։ Հետաքնությունը անվերապահորեն տարվելու է օրենքի տարին եւ օքուն խիստ համապատասխան եւ հնարավորինս հրաապարակային հանրությանը բարբերաբար իրազեկելով ընթացքի մասին։ Բոլոր մեղավորները ենթարկվելու են պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով իր խոսքում նշել է Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ մեր երկրում անընդունելի են ինչպես նման միջադեպերը, այնպես էլ դրանց քաղաքականացումը եւ տարբեր շահարկումները, որոնք հղի են հասարակությունը պարակտելու վտանգով։ ՆԽԳ-ի խոսքով իշխանությունները պետական կառավարման օղակները պարտավոր են ցուցաբերել պատասխանատվության առավելագույն աստիճան արկա խնդիրների լուծման գործում, այս ուղղությամբ իրականացնելով սկզբունքային, հետևողական ու քրտնաջան աշխատանք։ Այսօր հավիրել եմ ձեզ մեկ անգամ եւս քննարկելու երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակ։ Ինչպես գիտեք, հունիսի 1-ի երեկոյան Ստեփանակերտում տեղի ունեցել ցավալի միջադեպ, որը պետության կողմից դատապարտվել է որակվել անթույլատրելի եւ ստացել իրավական գնահատական։ Փաստի արդիվ գլխավոր դատախազության կողմից ամիջապես հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել են միջադեպին մասնակցած անձինք։ Հետաքննությունը անվերապահորեն տարվելու է օրենքի տարին ու ոգուն խիստ համապատասխան։ Բոլոր մեղավորները ենթարկվելու են պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Միջադեպի հետ կապված զարգացումները ստացել են հանրային լայն հնչողություն ոչ միայն մեր հանրապետությունում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Մարաքաղաքի ազատամարտիկների փողոցի ավտոկայանի մոտակայքում մի շարք քաղաքացիների կողմից կազմակերպվել է ցույց, որը շարունակվում է ամենօրյա կտրվածքով։ Մեր երկրում անընդունելի են ինչպես նման միջադեպերը, այնպես էլ դրանց քաղաքականացումը եւ տարբեր շահարկումները, որոնք հղի են հասարակությունը պարակտելու վտանգով։ Այս համատեքստում ես կուզենայի հատուկ դիմել մեր ժողովրդին, ապավինելով նրա իմաստությունը, բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու, սթափություն բազմակողմանի հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերելու եւ ճիշտ որոշումներ ընդունելու, կարևորագույն հարցերի հանդեպ հոգատար ու սրտացավ վերաբերմունք դրսևորելու ունակությամբ Մեզ համար բացառիկ արժեքներ են ներքին կայունությունը, միասնականությունը եւ համախմբվածությունը, երկրի անվտանգության եւ պաշտպանողական հետեւողական բարձրացումը, մեր քաղաքացիների աշխատանքի եւ կյանքի խաղաղ պայմանների ապահովումը, ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման նպատակով կարևորագույն սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծումը։ Իշխանությունները պետական կառավարման օղակները մենք բոլորս պարտավոր ենք ցուցաբերել պատասխանատվության առավելագույն աշխյան արկա խնդիրների լուծման գործում եւ ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ այս ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուրիցդ ակնկալում եմ սկզբունքային, հետևողական ու քրտնաջան աշխատանք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արել Արցախի ցուցարարներին դադարեցնել բողոքի ակցիաները եւ հնարավորություն տալ Արցախի իշխանություններին իրականացնել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այդ մասին վարչապետը նշել է իր Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Որևէ կասկած չկա, որ ուժային կառույցների ներկայացուցիչների պահվածքը մտահոգիչ է։ Այս իրավիճակը պետք է կոնկրետ լուծումներ ստանա եւ շատ կոնկրետ հետեւությունների բերի, ասել է Փաշինյանը, նշել որ ուշի ուշով հետևում է Արցախի իրադարձություններին, կապի մեջ է եղել Բակո Սահակյանի հետ։ Վարչապետը նշել է, թե Արցախի իշխանությունների եւ ցուցարարների միջև կոնկրետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Ըստ էության ցույցը իր նպատակին հասել է եւ այժմ գնդակը Արցախի իշխանությունների դաշտում է, ասել է Փաշինյանը։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի համաձայնությունը կայացել է երկար եղբայրական քննարկումների արդյունքում եւ այս հարցում էլ պետք է ցույց տանք հարցերը սիրո եւ համերաշխություն ուղղելու պատրաստակամությունը։ Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի հիմա մեր սիրելի հայրենակիցները հարգելի ցուցարարներ ուղակի Արցախի իշխանություններին հնարավորություն տան իրագործելու պայմանավորվածությունները, որ նրանք ձեռք են բերվել վերջին օրերին տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում։ Տվյալ իրավիճակից պետք է հետևություններ հանվեն ամեն օր, օրը մի քանի անգամ տեղեկանում եմ իրավիճակի վերաբերյալ եւ այդ տեղեկացվածությունը ինձ թույլ է տալիս կոչ անել, որպեսզի մեր հարգելի ցուցարարները դադարեցնեն ցույցը եւ հնարավորություն տան, որպեսզի Արցախի իշխանությունները իրականություն դարձնեն հենց ցուցարարների ներկայացուցիչների եւ իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Դուք լսում եք լուրեր Հունիսի 1-ից կենցաղային միջադեպի հետևանքով Ստեփանակերտում ստեղծված լարված իրավիճակի կապակցությամբ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում 3 падգամավորները իրենց մտահոգությունն են հայտնել եւ իշխանություններին հորդորել օրենքով սահմանված կարգով հարցին արդարացի լուծում տալ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Արտահերտ նիստում հասարակական հնչեղության հարցերի քննիչ հանձնաժողովի կազմը հստակեցնելուց եւ հաստատելուց հետո խորհրդարանականներն անցան հունիսի 1-ի դեպքով ստեղծված իրավիճակի քննարկմանն ու լուծման մեխանիզմների իրենց տեսլականին։ Ընդհանուր առմամբ ելույթների համար գրանցվել էր 13 падգամավոր, ովքեր խստիվ դատապարտել են տեղի ունեցածը եւ պահանջել բոլոր առումներով արդարքննություն։ Խորհրդարանականների ելույթներում միաժամանակ շեշտադրումներ են հնչել միջադեպին առնչվող պատճառահետևանքային կապերին եւ դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվելի քայլերին։ Պատգամավոր Ռոմելա Դադայանը համոզմունք հայտնեց, որ լուրջ հետևություններ պետք է արվեն։ Անհանգիստ ենք բոլորս եւ համոզված, որ միանգամից ժողովուրդը չի փորձում։ Մանր չլուծված խնդիրների կուտակումը կարող է հասցնել պայթունավտանգ իրավիճակի։ Մենք իշխանավորներս Պարտավոր ենք լուրջ հետևություններ անել եւ պահանջել արդար քննություն բոլոր առումներով։ Պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանի կարծիքով անընդունելի է միջադեպին քաղաքական երանգներ հաղորդելու փորձերը։ Պետք է հավատի ու վստահության մտնոլորտ ստեղծված իրավիճակի ու խնդիրների արդյունավետ լուծման համար։ Մենք պետք է հավատանք եւ վստահենք միմյանց Հակառակ դեպքում այդ խնդիրները կարող են ել ավելի խորանալ։ Ժողովրդի անունից վերամբարձ խոսելու փոխարեն կառուցողական մոտեցում ցուցաբերենք։ Հարգենք մեկս մյուսի կարծիքը եւ վերջնագրերով չխոսենք միմյանց հետ։ Իրողություն է փոխվել, որը համապատասխան մոտեցումներ է պահանջում, ասում է падգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Պետք է ճիշտ ապրենք, պետք է արդար ապրենք, պետք է ազնիվ ապրենք, Պիտի ոչ մեկի նկատմամբ ճնշումներ չգործադրվեն։ Մարդիկ ուզում են ապրել հստակ սկզբունքներով, հստակ ինստիտուտներով, որ เป զի այդ ամեն ինչը աշխատի, որ เป զի բողոքը լսելի լինի, այդ խնդիրները լուծվի։ Դավիթ Իշխանյանի խոսքը խնդիրների լուծման նոր մոտեցումների մասին էր։ Մենք պիտի վերափոխենք մեր գործելավոճը, վերջ տանք որոշ ոլորտներում եւ առանձին անհատների մակարդակով դրսեւորող ամենաթողության եւ անօրինականության երևույթները։ Օրենքի գերակայությունը դարձնենք իշխող։ Արսեն Արստամյանի խոսքով Արցախում արդարության դեֆիցիտ չպետք է լինի։ Ես դատապարտում եմ հունիսի 1-ին կատարվածը։ Սատարում եմ արդար ու անաչար քննություն իրականացնելու պահանջ ներկայացրած յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Արցախում արդարության դեֆիցիտ չպետք է լինի, որովհետև բոլոր դժգոհությունների, խնդիրների հիմքում ընկած է հենց արդարության ու վստահության պակասը։ Բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն առողջ տրամաբանության շրջանակներում եւ առանց վերջնագրերի որևէ մեկի կողմից։ Պետք է լսել արկադժգոհությունները եւ խնդիրների շուրջ մարդկանց հետ պետք է երկխոսել համանadrության շրջանակներում ասաց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Մարդկանց հետ երկխոսել, այդ մարդկանց բերել օրինական դաշտ լսել նրանց դժգոհությունները եւ փորձել այդ բողոքներից դժգոհություններից ձևավորել այնպիսի օրակարգ, որ այսօր դրվի իշխանությունների սեղանին։ Ընդհանուր առմամբ արտահերտ նիստում հնչեց падգամավորական 14 ելույթ, օրթարանի 6 հոկանոց կազմով հասարակական հնչեղության հարցերի քննիչ հանձնաժողովն էլ Էդուարդ Աղաբեկյանի ղեկավարությամբ այսօրվանից անցնելու է պարտականությունների կատարմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում կյանքը իր բնականոն հունով շարունակվում է։ Իրավիճակը հանգիստ է, ցուցարարները շարունակում են հետևել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերը դադարեցնելու կոչին։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Պետք է ասեմ, որ այս օրերին եւս Արցախում ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հանգիստ է եղել, չեն խաթարվել բնականոն կյանքը, տարբեր կառույցների գործունեությունը։ Այսօր ցույցեր չկան, ճանապարհները բաց են, ամեն ինչ նորմալ է, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Արցախի իրադարձությունների կապակցությամբ ուղերձ է հղել, ուր մասնավորապես ասվում է. Մտահոգված ենք այս օրերին Ստեփանագերտում տեղ գտած իրադարձություններով, որոնք հուզումների պատճառ են դարձել, վտանգելով Արցախի ներքին կայունությունը։ Երկրում ներքաղաքական իրադրության սրացումը անզիջում դիրքորոշումները անթույլատրելի են, քանզի դրանք կարող են խոցելի դարձնել Արցախի ապահովությունն ու խաղաղությունը։ Աղոթում ենք, որ Աստված խաղաղ ու անցասան պահի ու պահպանի Արցախի հանրապետությունը եւ իր առատ օրնությունները հեղի Արցախահայության կյանքից ներս։ Ամեն։ Հայ արիական միաբանության գերագույն խորհուրդը հայտարարություն է տարածել Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ նշելով, որ Արցախի կայունությունը վաղվա միացյալ Հայաստանի հիմնականն է։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. Արցախցին միշտ տարբերվել է իր համբերատարությամբ եւ տոկունությամբ, ինչը թույլ է տվել հայկական այդ երկրամասում միշտ կասեցնել ոչ միայն նմանատիպ կենցաղային միջադեպերի ծավալումը, այլև օտարների փորձը միջամտելու արցախցու ներքին կյանքին։ Չի ստացվել անգամ եթե օտարը դա փորձել է իրականացնել հայկական ապազգային կամ անգիտակից ուժերի միջոցով։ Արցախցու դիմակայությունը սթափ եւ կտրուկ է եղել, եւ դա ճիշտ է դաթելադրում է առնախում թշնամիներով շրջապատված լինելը, հայկական երկրամասի պատերազմական իրավիճակում դեռ գտնվելը։ Հենց դա է Արցախյան հակամարտության ներքին ու արտաքին կայունության գրավականներից մեկը ամենազորավորը։ Այնինչ տեղի է ունենում Արցախում մտահոգիչը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Հուսանք, որ կլինի այնպիսի կարգավորում, որը կբխի Արցախի ժողովրդի եւ անվտանգության շահերից, որը չափազանց կարեւոր է բոլորիս համար, ասել է նա։ Կորյուն Նահապետյանի կարծիքով Արցախում ուժային կառույցների հրաժարականը կարող է սպառնալիք ստեղծել Արցախի համար։ Նա նշել է, որ որևէ մեկը չի ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության արմատավորման համար մենք պետք է կասկածի տակ դնենք մեկ արժեքը եւ ասենք, քանի որ ունենք անվտանգության գերակա խնդիր, ապա չպետք է մտածենք մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության մասին։ Այդ երկուսը չեն հակասում իրար, բայց չպետք է ձեռնարկել քայլեր, որոնք իրականում կարող են վտանգ ստեղծել երկրի համար։ Մենք վստահել եւ վստահում ենք Արցախի ժողովրդին եւ իշխանությանը, Այս մասին հայտարարություն է տարածել Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. Երկրապահական ընտանիքը հավատում է Արցախցու իմաստնությանը։ Վստահ ենք, որ դժվարին իրավիճակում Արցախցին իր մեջ ուժ կգտնի չուրախացնելու Արցախի հայ ազգի ճշնամիներին։ Ինչ որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, Սփյուռքը, հայ ազգը ձերն է, սիրելի արցախցիներ, եւ Արցախն էլ ոչ հայությանն է, Արցախի, Հայաստանի, Սփյուռքի հայությունը։ Արցախը հայ ազգի հպարտությունն է։ Մենք վստահ ենք, որ դուք բարձր կպահեք երամիասնության պատիվը։ Արցախի պետությունն ու հասարակությունը համակողմանիորեն կլուծեն բոլոր խնդիրները։ Այս մասին ասել է Հույդա Լիբանանի կենտկոմի պաշտոնական բարբերական ազդակ օրաթերթի տնորեն եւ գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։ Արցախը բոլորից ավելի թե իբրև պետություն եւ թե իբրև հասարակություն գիտակից է մի կողմից կայունությունն ու անվտանգությունը գերադասելու, մյուս կողմից քաղաքացիների դեմ բռնություն կիրառածներին կամ ընդհանրապես բոլոր օրինախախտներին պատասխանատվության կանչելու։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Նախագահ Սահակյանը շնորհավորել է գեներալ Դավթյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությունը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը այցելել է առաջնագծի մի շարք ուղություններ, մասնակցել բանակի հրամանատարության ներգրավմամբ անցկացված դաշտային երթի պլանով նախատեսված միջոցառումներին։ Իրականացված աշխատանքների ընթացքում ճշգրտվել են փոխգործակցության ընթացիկ խնդիրներն ու զարգացման հերանեկարները, քննարկվել հավանական հակառակորդի հնարավոր գործողություններն ու դրանց համարժեք արձագանքելու առավել արդյունավետ տարբերակները։ Արտակ Դավթյանը բարձր է գնահատել Պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստականության արդի մակարդակն ու ռազմատեխնիկական հնարավորությունների զարգացման ուղղված հետևողական քայլերը եւ հավաստիացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական ոլորտի պատասխանատուները այսուհետ եւս գործուն աջակցություն կցուցաբերեն Պաշտպանության բանակի մարտական ներուժի հետագա կատարելագործման հարցերում։ Շրջայցի ավարտին հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի պատասխանատուները հստակեցրել են երկկողմ համագործակցության համատեքստում նախատեսված առաջիկա անելիքները։ Հունիսի 4-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը ընդունել է Կանադայի նախկին խորհրդարանականների միության ղեկավար, Կանադայի նոր ժողովրդավարական կուսակցության անդամ Դեյվիդ Ուորներին։ Հանդիպան ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, նշել այլ երկրների հետ Արցախի համագործակցության online-ման կարևորությունը, որպես էական ներդրում տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Մասիս Մայլյանը նաև անդրադարձել է Արցախում պետական շինության գործընթացին, պատմել անկախության տարիների ընթացքում հանրապետության արչև ծառացած մարտահրավերների եւ դրանց հաղթահարման ուղիների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղը ունի որոշիչ ձայն հարցի խաղակարգավորման գործընթացում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Գիտենք, մենք ներկայումս գտնվում ենք այն փուլում, երբ ձևավորում ենք հիմքերը շարունակելու բանակցային գործընթացը։ Նա ընդգծել է, որ շատ մտահոգիչ են այն բազմաթիվ տարբեր ձևակերպումները, հայտարարությունները, կոչերը, որոնք նպաստում են ամբողջովին հակառակ բանի։ ՄԱԿ-ի կողմից հունիսի 5-ը սահմանվել է որպես շրջակա միջավայրի համաշխարհային օր։ Այն նշվում է ամեն տարի եւ բոլոր բնապահպանների եւ բնապահպանական կազմակերպությունների համար միջոց է միջազգային հանրության ուշադրությունը շրջակա միջավայրի խնդիրների վրա կենտրոնացնելու, ինչպես նաեւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության համապատասխան գործողությունների նկատմամբ քաղաքական հետաքրքրությունը խթանելու համար։ Տոնը սահմանվել էր 1972-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 27-րդ նստաշրջանի ժամանակ։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։